Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 5, 1439 Ipinag-utos ni Pope Eugene IV na ilipat ang Council of Basel mula sa Ferrara patungong Florence. Bunsod na rin ito sa nakaambang panganib kaugnay sa mga kumakalat at nakahahawang sakit at ang kakapusan na rin ng pananalapi. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.